napustio ni omrznuo. ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa ti je imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق بعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu koji u noćima mjeseca Ramazana oslobađa ljude od džehennemske vatre. Neka je salavat i selam našem uzoru i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam koji nas je obavijestio da će na sudnjem danu biti vrata Rajan na koja će ući samo postači i niko osim postača na ta vrata ući neće. Neka je selam njemu, njegovim, njegovoj porodici i plemenitima shavima koji su nam prenijeli amanet vjere i svim generacijama koji im budu slijedili do sudnjega dana. Amin. Doista je ovo jedan poseban trenutak. Svaka halka hadisa posjeća na Resulullah sallallahu alaihi a svaki skup posjeća na skup koji želi da slijedi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ali halka u vremenu Ramazana i halka u jednom duhu posta je doista nešto posebno i ima posebnu vrijednost ako je farzi kifaje baviti se hadijskom naukom onda je to 70 puta više u mjesecu Ramazana ja molim Allah da mi upotpunimo naš post onako kako to čine pravi postač I to je moja večerašnja prva misa o kojoj želim sa vama da ponudim. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam se sijamu min al akli wa šurb Nije post da ostaviš samo hranu i piće Innama sijamu min al lagu Post je da se ostaviš, da ostaviš i onaj neprimjeren govor, nepotreban govor. Tako mi u Ramazanu ne postijemo samo zbog toga da bismo izgladjali naše tijelo. U mjesecu Ramazanu mi postijemo da bismo se, draga braćo i cijene sestre, odgojili. Evo ovo je prvi trenutak odgaja, da insan odgaja svoj govor. Kaže Resulullah s.a.v. i kada te neko napuni, napadne, ti kaže ja postim posjeti sebe i njega da si ti taj koji pohađa školu koja se zove mjesec Ramazan u kojem nastojiš ti da kontrolišeš svoj govor. I to je nešto što u mjesecu Ramazanu trebamo potencirati. Da vodiš računa šta govoriš, a da sačuvaš taj svoj, tu svoju svijest o svom govoru i poslije mjeseca Ramazana. U mjesecu Ramazanu također nastojimo činiti što više dobrih dijela. Jedan od tih dijela je sadak i ne zbog samo zbog toga što sa pomažemo nekoga, što će to nekome dobro koristiti, nego zbog toga što to koristi nama. Jedne prilike došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek i požalio mu se na grubu srca svog i subhanallah šta mu savjetuje Resula sallallahu alaihi wasallam da izliječi jednu slabost koju je on kod sebe osjetio a svako od nas ima neku svoju slabost samo je treba razmišljati koja je to slabost koju ja trebam da otvornim od sebe u ovom mjesecu Ramazanu kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam nahrani siromaha i pomilu jedima. to je lijek ako hoćeš da svoje srce da svoje srce učiniš posjećajniji i meni je drago da ima insana koji jeli, pomažu iftare u toku mjeseca Ramazana i ovi ovi ahbabi kažu napomeni ako neko želi da učestvuje u ovim iftarima neka kaže ostavi u kutiju tam sadaku da mi možemo od toga napraviti iftar pa ako neko od vas ima želju da učestvuje u ovim iftarima i odmah na početku da napomeni da onaj ukoliko želite da dođete na iftar, li ovo je otvoreno karakter, bojrom, ali zbog organizacijskih razloga da se svaki puta, da se svaki puta prijavite. Ono što je karakteristika mjeseca Ramazana i samoga posta je da ostavljamo hranu. Znamo da uzvišeni gospodar ne želi da nas, da nam otežava. Yuridu Allahu bikum al-usra wa yuridu bikum usra Allah ne želi da vam oteža, on želi da vam olakša. A onda imamo propis da ne treba da unosimo jelo i piće od zorije do, zalaska sunca. Šta je sad smisao ostavljanja hrane? Subhanallah, kada insan previše hrane unosi u svoje tijelo, on umrtvije svoje tijelo, umrtvije svoj razum, a što je najgore umrtvije svoje srce i postaje nemara, njemu smijedno, njemu daje najesen napit i rahat. U mjesecu Ramazana imaš priliku da zatvoriš puteve šeitanu tako što ne može da kola u mjesecu Ramazanu imaš priliku da dok si gladan razmišljaš pravilno razmišljaš ispravno i uočavaš slabosti koje imaš da ih možeš da riješiš kaže Ibn Kajim Rahmeullah da jedan od razloga jedan od razloga nemarnosti je to što unosimo previše hrane u naš organizam. Resulullah sallallahu ve sellem kaže da insan ne može napuniti goru posudu od svoga stomaka. Pa u mjesecu Ramazanu dok smo gladni razmišljajmo šta je smisao toga što smo gladni. Nemojte da budemo samo gladni i samo žedni i da ne budemo od onih za koje Resulullah sallallahu ve sellem kazao da ima oni koji od svoga posta imaju samo glad i žeđ. Mi hoćemo više. Hoćemo u mjesecu Ramazanu da se posvijetimo svim onim ibadetima koje mjesec Ramazan kao takav nosi. Ako je to namaz, neka bude u džematu. Ako je to Kur'an, neka opet bude u džematu. Ako ne možemo u kabelama, u džami zbog drugih obaveza možemo sa svojom porodicom u svojoj kućnoj atmosferi. Da osjetimo tu radost ljepotu Ramazana. Ilhamdulillah, hvala dragome Bogu koji je pokazao da nas voli, Znate da je Resula sallallahu alaihi wasallam kazao da Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. A vjeru daje samo koga voli. I alhamdulillah ovaj naš dolazak ovdje i naš post i naš Ramazan i osjećaj ljepote što smo muslimani je dokaz da nas gospodar voli. Nemojte izneveriti tu ljubav, uzvratite dobrim djelima, namazom, sadakom, olakšajmo, omekšajmo naša srca i osjetimo, osjetimo radost dok to radimo. Naravno, bilo koju osobinu koju hoćemo da promijenimo, potrebno je uložiti trud. Insan ima mahanu da puno priča. Ako hoće da je savlada, mora dosta snage uložiti. Insan ima mahanu, ima slabost. Ima slabost da mu nekad promokne namaz. Ako hoće, ako hoće da to savlada, mora uložiti truda. I bilo koja druga slabost. Kaže gospodar وَاَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَتَاتُ مِنْ قُوَ Kada govori jeli, o postrekivanju na, na borbu, kaže vi protiv njih iskoristite koliko god snage imate. A Resulullah sallallahu alaihi wasallam nakon bitke na Bedru, evo sad nam dolazi u subotu, dan kada se sjećamo te prve bitke muslimana u kojem je pomoć došla izdana od gospodara. Nakon te bitke Resula sallallahu alaihi kaže mi sad iz malog džihada idemo u veliki džihad. Allaho poslaniće. Nas mala šačica muslimana pobjedila veliku skupinu. Bilo pitanje opstanka, nazvan je umul furkan, dan kada zastavljaju rastavljena istina od neistine. Kakav je to veliki džihad? E, to je borba sa samim sobom. Zamislite onda koliko tu snage treba uložiti. lehu mesta ta. Iskoristi koliko god snage možete koliko god snage možete da savladate neke, neke vaše slabosti. Naravno tu je, tu je potreban sabor, potrebno je strpljenje, potrebna je ustrajnost, a znamo da je sabor jedna od karakteristika mjeseca Ramazana, a uzvišeni gospodar je za njeg rekao innama yuwaffa sabirune ajrahum bi de hisab nada da za one koji se trpe bit će da će biti nagrađeni bez polaganja računa pa da nas gospodar učini, učini od takvih prije nego što pročitamo večerašnji hadis iz zbirke hadisa imama Buhari kao što je i običaj na halki hadisa sjetimo se sa dobom. imama Buhari ili Fatihom pa vas ja pozivam da proučimo Fatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govori o jednom zanimljivom događaju. Poglavlje kažu babu tati nabiji sallallahu alaihi wasallam wal nasir a'rabiju hatta faza'a min baulihi fil masjidi. Kaže poglavlje o tome kako je poslanik vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam i drugi, i drugi ljudi ashabi ostavili su beduina da mokri u džami dok nije završio. I vama je možda poznat taj događaj iz, iz, iz povijesti iz životopisa poslanika sallallahu alaihi wasallam. حدثنا موسى ابن إسماعيل pričao na Musa ibn Ismail قال حدثنا حمام kome je pričao Hammam akbarana Ishak an Enes ibn Malik koga je obavijestio Ishak od Enesa ibn Malika ena nabije sallallahu alaihi wasallam ra'a arabijan da je poslanik sallallahu vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam vidio beduina jebulu fil mesjidi kako mokri u džami fe kale da'uhu pa je rekao pustite ga hatta iza feza fezeba da'a bima'in fasabbehu alaihi zatim je kaže pustite ga dok, dok ne završi a zatim je kaže tražio vode da se pospe, se pospe na to mjesto, da se, na, na, ta, na to mjesto koje se je pomokrio. Ovaj hadis govori o jednoj osobini Resulullah sallallahu alaihi sallam, a to je njegov odnos prema ljudima. Znači dolazi jedan beduin, a vi znate u vremenu Resulullah sallallahu alaihi sallam, džamije su bile tako što su bile samo ograđene, pjesak je bio i bile su polotvorenog karaktera i dolazi jedan beduin koji ne zna i u to mjesto on mokri i ashabi iz drugih predaja vidimo hoće da ga uderaju jelu, da, ga, da ga spriječe u tome kaže Resulullah sallallahu pustite ga neka završi i onda mu je kaze prišao Resulullah sallallahu alaihi sallam i kazao mi je zašto je džamija da to nije mjesto to i zatraža se polije vode Znači to govori o jednoj osobini Resulullah sallallahu alaihi wasallam kako se on odnosio prema ljudima. I doista o morale Resulullah sallallahu alaihi wasallam o njegovom odnosu prema ljudima mogli bi pričati danima. To je bio jedan način na koji on osvajao srca drugih ljudi. Znate ono kad čovjek ti nešto nažao, a ti njemu onda lijepo. Osvajaš srce njegovu i Resulullah sallallahu alaihi sallam bezbroj primjera kako pokazuje odnos prema ljudima i onda to ljudi vide u tome vide u tome da je on iskru njegovog vjerovjesništva i onda prihvataju islam tu osobinu njegove blagosti dao mi je uzvišeni gospodar i on je kazao فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Ti si milošću Allaha Đelešanuhu blag prema njima وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِ Da si ti bolan grub prema njima oni bi se razbežali od tebe ja ako hoćeš da imaš dosta baba ako hoćeš da budeš pristupačan ljudima onda budi mekog srca budi blag prema njima prijeđi preko postupaka preko postupaka njihovih i zanimljivo je da je ovaj hadis prenio Enes ibn Malik radijallahu anhu to je onaj ashab koji je bio izmeća Resulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah kaže Enes ibn Malik, devet godina sam služio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikada mi za ti devet godina nije rekao za ono što sam uradio, što si to uradio tako. Niti je kaže, niti mi je rekao za ono što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Doista je kaže Enes ibn Malik, on bio najboljeg morala. Zamislite devet godina živite s nekim. Tu otkrijete svoje mahane. Tu morate pogriješiti Resulullah sallallahu alaihi wasallam nikada Enes ibn Malika nije povrijedio niti mu je rekao zašto nešto nije uradio drugačije. I to je jedna od osobina koju želim u mjesecu Ramazan da posebno izrađujem. Da znamo kako ćemo se odnositi prema drugim ljudima. Iz ovog slučaja vidimo da nisu svi ljudi Imaju oni koji su obrazovani, imaju oni koji su neobrazovani. Ima i oni koji su djeca, koji su zreli i koji su stariji. Ne možemo se prema svima isto odnositi. I imaju oni koji su, bez obzira njihovu životnu starost, njihovu obrazovanost, imaju oni koji su uvjeri duboko, imaju oni koji su uvjeri plitko. I ne možemo se isto odnositi prema njima. Ako je neko uvjeri duboko, onda sa njim možeš da pričaš o nekim, da kažem, tema, možeš da pričaš o noćnim namazima. Ako neko izostavlja farzove, da ga u tome ne svakome prilaziš na njivu koji onaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam je mogao ukoriti onoga beduina ali nije, pustite ga pa da mu objasnimo, da ga naučimo a onda kad ga naučiš onda imaš pravo da kažeš, evo ovo smo učili ovdje smo, ovdje smo pogriješili u odnosu prema drugim ljudima možemo biti <clears throat> U ostalom i ljudi su različiti prvo imamo obavezu prema roditeljima naših, to nije bilo ko. Imamo obavezu prema djeci našu, ni to nije bilo ko. Prema rodbini našoj ni to nije bilo ko. A imamo, imamo i svoje ahbabe. I nastojite da, da vidite ko su vam pravi a i ko su, ko su oni sa kojim, sa kojim se družite. U odnosu prema ljudima bi mogli mnogo govoriti, ali ja sam odabrao definiciju Hasan al-Basrija koji je, bil poznati tabin i on je, kazao da su na tri načina treba odnositi prema stvorenjima. Prvi od načina je, kaže, da otklanjamo neprijatnosti. Da poštediš čovjeka bilo kakve neprijatnosti. Svako od nas priliku, ima priliku da nekoga ocrni, jel? Dakle, bilo kakve materijalne, sjećaš se kad ti nisi dao, sjećaš se ti kad smo mi, pa to si mi dužan. Da ga lišiš bilo kakve neprijatnosti osobini, morali, fizički, bilo kakvi, da ne, dobi, da, ne, dovedeš čovjeka u pitanju njega, njegov integritet, njegovu čast. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam na oprosnom hađka su bili. Doista su vaša krv, vaši imec, čast vaša, svijet, kao što je svijet ovaj dan, kao što u ovom svijetom mjestecu, u ovom svijetom mjestu onog trenutka kada povrijediš čas i metak svoga brata, ti si povrijedio čast svijetoga mjeseca, svijetih mjesta, jer je osoba vjernik za nas druge svijeta. Ne damo njegovu čast. Tako mi je Allah, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, a on kad se zakune i tri puta to ponovi, Vjerujte, na to treba obratiti pažnju. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tako mi Allaha, ne vjerujem. Tako mi Allaha ne vjerujem. Tako mi Allaha ne vjerujem. Ko Allaho poslanić? Ko je taj? Onaj od koga nije mira njegov komšin. Subhanallah, mi živimo, imamo svoje komšije vi znate bilo kakva potreba, pogotovo ako je u pitanju ona, ona prava mahala, mahala gdje ljudi ne žive u stanovima. Insan ima nekakvu potrebu, ima baš. Komšija je prvi taj koji ti može priteći u pomoć. U svom odnosu prema komši ti gradi svoj odnos prema gospodaru. Čak je pitanje tvoje vjeri Druga stvar, kaže Hasan el Basri, je pružanje dobročinstva u našem odnosu prema drugim ljudima da bude dobročinitelj. Ne moraš uvijek biti materijalno dobročinitelj. Možeš nekome pripomoći da prinese stvar. Možeš nekome pomoći da položi svoj ispit. Bilo kakvu pomoć da pružiš, to je oblik dobročinstva u kome ti gradiš svoj odnos prema drugim ljudima i pokazuješ kakvog si ti karaktera. Kaže Resulullah sallallahu alaihi bojite se Allaha gdje god bili. I nakon lošeg djela uradi dobro djelo, ono će ga i obhodi se prema ljudima lijepim moralom. Dobročinstvo je da čovjeku prijeđeš i neko, preko nekog lošeg postupka. Mi svi griješimo. Mi smo griješnici, gospoda nas takve stvorio. A koji je najbolji griješnik? Onaj koji se gospodaru pokaje. A zamisli, gospodar je spreman Inna Allah la yagfiru dhunuba džemija. Gospodar je spreman da obrsti sve grijeje. To je njegova osobina. A mi nastajemo se njemu približiti. Hajmo onda njegovom lošku. Da budemo sredni da mi oprostimo i prijeđemo preko svih ružnih postupaka onih bližnjih na njih, bližnjih i onih sa kojima susrećamo se. Ako nismo u mogućnosti odmah da volimo, mi ne možemo kontrolirati srce svoje. Ali može da kažeš, brate, ja ti halalim, ti znaš šta u srcu osjećaš. Ako ga ne možeš odmah zavoljeti, a vrežam ako je to iskreno, gospodar će dati da ljubav bude, da, buda, da ljubav bude iskrena. Kada gospodar govori, kada gospodar govori o oprostu, kaže da vi oprostite to je bliže takvalku pa rekli smo da je smisao posta takvalku jel, da biste bili bogobojasni, da biste ojačali svoju svijest stvoritelja وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَا Ako hoćete da ojačate vas sa gospodarom, onda morate biti spremni da oprostite. Da oprostite i prijeđete preko ružnih postupaka ljudi. U drugom ajetu kaže uzvišeni, a onoga ko oprosti i izmiri se, doista će, doista će Allah nagraditi. I treća vrsta, Hasan el Basri kaže naših obhođina prema drugim ljudima. Pogledajte kako je ovo zanimljivo. Kaže da budemo nasmijanih lica. Kada insan sretne nekoga, on smrknu. Haman ti da pohval. A kad iz čovjeka, on nasmija. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ne podcjenjujte ništa od dobrih dijela vaših. Pa taman kada susretnete svoga brata nasmijanoga lica. Ništa od dobrih dijela nemojte podcjenjivati, Insan svaki ima problema. Kad susretneš brata, nasmiješ se, selam aleikum. a onda ti smrtneš se pa svojim, svojim poslom sa svojim problemom. Nemoj ta duh problema prenositi sa sebe na njega. Na njega ostaje utisak dobra, uspija, pozitivan, pozitivan dojam na njega ostaje. Također ono što želim kazati vezano za ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam je spominje se čistoća džamije. Naime, Resulullah sallallahu alaihi kaže donesite vode pa ćemo to posuti jer to se ispari i ako voda to će biti čisto. U odnosu prema džamijama moramo imati poseban dojam. Od izgradnje džamija do njihovih održavanja do svoga odnosa prema ibadatima koji radimo u tim džamijama. Doista je džamija Kur'anu kada je gospodar spominje kao mesečit, kad god spominje džamiju, spominje svoje ime. To je zanimljivo. Počas koji gospodar daje džamija. indema ja'maru mesajid Allahi. Doista Allahove kuće održavaju men amana billahi wal jaumil ahir. Oni koji vjeruju u Allaha. Oni koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan. Održavaju džamija ima jedna predaja koja svakog od nas treba da postakne, da o tome razmislimo. Naime, vi znate da je u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi wasallam bila jedna žena koja je čistila džamiju. I Resulullah sallallahu alaihi wasallam primijetio nema te žene. Pita sahabe šta je sa onom ženom. Kaže Allah poslanić aja te sella. I mi smo joj klanjali ženadu, nismo htjeli da te bihuzurimo, da te zovemo. Kaže Resulullah, vi znate da se on rijetko je naljutio. Kaže Resulullah se naljutio i kaže zašto me niste zvali? I onda je odšao sa skupinom ashaba da je ponove na mezaru na nas. Kakvu je počast imala žena koja je čistila i održavala u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi Kaže Resulullah, predačena mi je, predačena, e, su mi debra djela moga da čak kaže i za prljavšinu koju insan iznese iz svoje džamije suprotno od toga insan kada prljaj džamiju on je taj koji, koji, koji čini loše djelo a kada insan čisti džamiju pa makar je ona jedan trun od nje odnese on je taj koji održava Božju kuću mesaži d'Allah Allahove kuće on je u kojima se spominje on je kojima se spominje Božje ime i na kraju Resulullah sallallahu ve sellem objašnjava zašto je ta džamija pa kaže džamija nije mjesto za mokrenje i vršenje nužde, kaže onom, onom je beduinu, nego za, za namaz, zikrullah i učenje Kur'ana. I onda je Ulema iz ovog učenja Kur'ana kazala da je to nešto što se sve ono sve one aktivnosti koji se koriste za jeli odgoj kao što, je, kao što su predavanja, kao što su određena druženja, to je ono za što džamija služi. Mjesto gdje se čini sečda, gdje se namaz obavlja, mjesto gdje se uzvišeni gospodar spominje i mjesto na kome se ljudi odgajaju. Ja molim Allah Đelešanu u ovo listarsko vrijeme da nam primi ovo naše druženje, da nam primi naš post, da budemo od onih koji će znati izgraditi odnose jedni prema drugima, koji će znati prijeći preko loših postupaka jedni i drugi i koji će ako Bog da biti neko ko će se vezati za džamiju. Doista na sudnjem danu, na sudnjem danu, kada drugog vlada ne bude, osim uzvišenog gospodara, ne bude će dvojica ljudi, oni koji smo večeras spominjali, Ređulun kalbuhu muallakun fil mesađid. Čovjek čije srce bude vezano za džamiju. Čak i onda kada nije u džami, njemu je na umu njegovo srce. To je, ako Bog da, moja večerašnja ako Molim Allah, Đelešanu, da nam primi post. Amin. Allahumma.